karfilidos eperoteeseis kai apokriseis ti theos autogenes theiasis ti kosmos ahortas ton chorema ti okeanos physikos peridromos ti hemera arge kake merine ti ge karpon meter Ti anthropos, oligochronion phantasma. Ti philos, anencryton ctema. Ti plutos, cathemerinae exousia. Ti legomena, tu flosis. Ti prostagma, endeia. Ti pluusios, sanis catagelastae. Ti nautees. Cumaton hetairos. Ti monomachos, tu ches aetialma. Ti gune, oi ceion agoraion. Ti phthonos, huperoche. Ti goneis, sperma. Ti horimon, heimesis. Ti acribes, aleetheia. Ti holon, diabolee ti miseton pseudos ti euthyia kairos ti athon kalon ensumema ti nomos ananke ti epieikeia eirene ti philia kalokai agathia ti exria phthonos ti hemera heorte prag τι θάνατος, διάλυζης, τι ιατρικέ, ευχρεσία, τι πιστόν, γε, τι άπιστον, θάλασσα, τι άπλεστον, κέρδος, τι κοϊνόν, φως, τι ακοϊνόνετον, βασιλεία, τι κάλλος, φυσικέ σδογραφία, τι φωνέ, πνεύμα, τι δύναμις, ένδοξον όνομα, τι χαηλιαίους, ηχθούον σκοπεύ εσ, τι χαίλιος, ουράνιος οφθαλμός.